เฮียนเซิญทานทั้งหลาย เฮียนสวดยอดพระกันไตปิฎก ภะคะวาอะระหังวัจจโสภะคะวาอิปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวัจจโสภะคะวาอิปิโสภะคะวาวิชชาจารณสัมปันโน จจโสภะคะวา อิติปิโสภะคะวาทุกขโตวัจโสภะคะวา อิติปิโสภะคะวา โลกวิทุวัจจโสภะคะวา อรหันตังสารนังคัจฉามิอรหันตังสิรสานามามิสัมมาสัมพุทธังสารนังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสิรสานามามิวิ ชาจรณะสามปันนางสารนังคาสามิวัชชาจรณะสามปันนางศิรสานามามิสุขตังสารนังคาสามิสุขตังศิรสานามามิโลกวิทังสารนังคาสามิโลกวิทังศิรสานามา มิอิติปิโสภะคะวาอนุตตรวัจโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาปุริสธรรมสารทิวัจโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัทธาเทวมนุษย์สานังวัจโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธ วัจโสภะคะวาอนุตตรังสารนังคาชามิอนุตตรังศิรสานามามิปุริสธรรมสารติสารนังคาชามิปุริสธรรมสารติศิรสานามามิสัทธาเทวมนุษย์สานังสารนังคาชามิสัท ธาเทวมนุษย์สานังศิรสานามามิพุทธังสรนังคัดฉามิพุทธังศิรสานมามิ ติปิโสภะคะวารูปะขันโทอนิจจลักขณปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาเวทนาขันโทอนิจจลักขณปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสั ัญญาขันตัวอนิจจลักษณะปารมีจะสามปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสังขารขันโทอนิจจลักษณะปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาวิญญาณขัน ิจะละคันปารมีจะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา อิติปิโสภะคะวาปะทวิจักวารจาตุมหาราชิกาทาวติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเตโช จักกวาลจาตุมหาราชิกาตาวติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวายโย กวาลจาตุมหาราชิกาตาวติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาโปจักกวาลจาตุมหาราชิกาตาวติงสาธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา าอากาศจักกวาลจาตุมหาราชิกาตาวติงสาธาตุธรรมมาธิยานสัมปันโน อิติปิโสภะควายามาธา ตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตุสิตาธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติ ิโสภะคะวานิมมานรติธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวากามาวจรธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวารูปาวจรธาตุสัมมาทิยานสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาปะธรรมชานธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทุติยชานธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตติยชานธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิ ติปิโสภะคะวาจตุทะชานธาตุสัมมาทิยานสัมปันโน ติปิโสภะคะวาปัญจะมัชฌานะอากาสานัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปาวจรธาตุสัมมาทิยาณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาจะธรรมชานะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานา สัญญายตนะอรูปาวจรธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาสัตตมชานะอากินสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปาวจรธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภ กวาสัตตมชานะอากินสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปาวจรธาตุสัมมาทิยานสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอัตถมชานะเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปาวจรธาตุสัมมาทิยาน นสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาโสตาปัติมัคคธาตุสัมมาทิยานสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาสกิทาคามิปัติมัคคธาตุสัมมาทิยานสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาอนาคามิปัติมัคคธาตุสัมมาทิยาน านสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอะระหัตตมัตติมัคคทาตุสัมมาทิยาณสัมปันโน ติปิโสภะคะวาโสตาอะระหัตตปัตติภัลธาตุสัมมาทิยานสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาสกิทาคามิอะระหัตตปัตติภัลธาตุสัมมาทิยานสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาอนาคามิอะระหัต ตปาติภรธาตุสัมมาทิยาณสัมปันโนกุสลาธรรมาอิติปิโสภควาอะอายาวชีวังพุททางสรนางคัดชามิชมภูธิปันจะอิสโรกุสลาธรรมา นะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะ ปัญจพุทธานะมามิหังอาปามจุปะทีมาสังอังคุ สังวิธาปุกะยะปะ อุปสะชะสุเฮปาสายะโส โสสะสะอะอะอะอะนิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวง อาสางวิสุโรปุสะภุภาอิสวาสุสุสวา อิกุสลาธรรมา จิตตาวิอัตถิอิติปิโสภะควาอะระหังอะอายาวะชีวัง พุทธังสรนังคัจฉามิ สาโพธิปัญจอิสโรธรรมา กุสลาธรรมานันทวิวังโกอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลาโนยาวชีวัง พุทธังสรนังคัจฉามิจาตุมหาราชิกา อิสโรกุสลาธรรมา อิติวิชาจรณะสัมปันโนอุอุยาวตาวติงสาอิสโรกุสลาธรรมานันทะปัญจะสุขโตโลกวิทูมหาเอโอยาวชีวังพุทธังสรนังคัจฉามิยามาอิสโรกุสลาธรรมา พรมมาสัทธปัญจสัตตะสัตตาปรมีอนุตโรยะมะกะขะยาวชีวังพุทธังสรนังคัจฉามิ สุติตาอิสโรกุสลาธรรมา ปุยะปะกะปุริสัทธรรมสารถิยาวชีวังพุทธังสรนังคัจฉามิ นิมานรติอิสโรกุสลาธรรมาเหตุโปวะสัทธาเทวมนุษสานังตถายาวชีวังพุทธังสรนังคัจฉามิปรณิมมิตะอิสโรกุสลาธรรมา สังคารคันโททุกขังอนิจจังอนัตตารูปคันโท พุทธังปะภะยาวะชีวัง พุทธังสรนังคัจฉามิพรหมาอิสโรกุสลาธรรมานัจิปัจจยาวินะปัญจะภควตายาวนิพพานังสรนังคัจฉามินะโมพุทธัสสะนะโมธรรมัสสะนะโมสังคัสสะพุทธิลาโลกลา กะระกะนาเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุหุลูหุลูหุลูสวาหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธรรมัสสะนะโมสังคัสสะวิตติวิตติวิตติมิตติมิติจิตติจิตติอัตติอัตติ มยสุสุวัตถิโหนตุหุลูหุลูสวาหายะอินทสาว่างมหาอินทสาว่างพรหมสาว่างมหาพรหมสาว่างจักรวัตติสาว่างมหาจักรวัตติสาว่างเทวาสาว่างมหาเทวาสาว่าง อิสิสาวังมหาอิสิสาวัง มุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพปุริสาวังมหาสัพปุริสาวัง พุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหัตตสาวังสัพพสิทธิวิชาธรานังสาวัง สัพพโลกาอิริยานังสาวัง เอเตนะสัจเจนะสวัติโหนตุ สาว่างคุณนางวชะพลังเตชัง วิริยังสิทธิกัมมังนิพพานังโมคังคุยหากังทานังสีลังปัญญานิคังปุญญังพาขยังตับปังสุขังสิริรูปัง กุวิสสะติเสนังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุหุลูหุลูหุลูสวาหายะนะโมพุทธัสสะทุกขัง อนิจจัง อนัตตา รูปคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทนะโมอิติปิโสภควา นโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตา รูปคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทนโมสวาคาโตภควตาธรรมโมนโมธรรมัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปคันโท เวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนโมสวาคาโตภควตาธรรมโมนโมธรรมัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตา รูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโท นะโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนะโมสังคัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตา รูปคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทนโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ วาหะปริตังนะโมพุทธายะมะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตายาวตัสสะหาโยนะโมอุอะมะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุอะมะอาวันทานะโมพุทธายะนะอะกตินิสรณะอาระปะคุทัง มะอุทุกขังอนิจจังอนัตตา